eguna dugu eta ostegunero bezalaxe, ba zuberoako berri jakin behar dugu gurean da, gure lankide eta lagun titikarreka, kaixo unon? Kaixo urtzi eta oiartzuak guztiei. Ondo? Bai, bai, lanean, lanean. Bueno, lehenik eh, eta behin eh, zuberako berri emango dugu, baino baitare e, eh, atzo hauteskunde debatia izan zen, eta bueno, barren inguruan hitze ingo dugu, Olan eta zarkozi. E, baino, lehenbizi, le, ikastolan bueno, lanak egin ziren eta inaugurazioa, eman zen, ez da? Bai, eta ba hori da, zea sogutako ikastola handitua izan zen duela xedea, duela, bo, duela hamar bat urte, eraikin berria egin bertzela eta umeko purua handitzen zela eta, eta gero, ba, gertatzen dena, eta e, seinalea ez da txarena ba, um, ume gero eta gehiago etortzen direla ikastola hoietat, izan da din sohutan ala alozen ebai, eta behoren ondorioz, eraikin berria izan zen horren, beregokitzen ari direla, etengabe, handitzen, eta handitzen, eta beraz, eh, hor egin dituzten lan batzuen eta estrena egin da, datoren sartzean, ez paleman izokerrean, ba, sohutan bezala, ehun umez goiti izango dira, eh, oi hartzunok hoi diaren zat hori ez da ezer, <laughs> baina suberoa entzat eh, oso datu baikorak dira alde hortatik, eta alozen bai, berdine, eh, hori tarazteko, alozeko ikastola eraikia izan zelaik, aure ikusia izan zen, hamala umen egin behar zela, eta ze bat, egoitza bat, eta hori ikusten zutela, zea, tope, puntu mm -hmm. bezala, eta ba, hamalauetatik datorren sartzean berroita zazpi izanen dira, eta horre ere bai, ba, badabiltza, e, goitza berri bat, etxe berri bat, nola gaurkoa egokitu edo ez, beraz horre ere bai, aurre ikusia ziren datu guztiak gain gaindituak dira, eta ba, hortaz postea badago, eta ba, espero dugu, ba, urte zurte betiko berkezka izanen dela, jena e, ba, egoitzak beti txikiegi egi direla, eta ea, egia izanen den. Mhm. Bueno, bestalde, Euskaltzen batek liburua atera du, ezta? Bai, aita Junez Kazena harri ba, hori Euskal Zalek balin ba ezagutzen dute, hau e, ba iz, ba, baina egin ditu idatzlan asko eta bereziki pastoral idaz, idatzi ditu, pastoral hainitz eta plazaratu di, liburu bat, non ere aztertzen duen biskat eh, pastoral zer den, eta bere ikuspundua, karaudietaz eta beste emaiten ditu, eta jatoria zere bai, e, ikerlari askoek kokatu dute pastorala Frantzian eginak ziren e, antzerki herrikoi baten ondorio bezala, e, geren mendetik e, sortu zen gauza bat eta Euskal bere eskuratu zutena, eta honek e, dio ba, bere iritziz, ez ez, ez dagoela holakorik, e, Euskal beraiek sortutako antzerki herrikoi bat baizik ez dela, eta horren o, adibide bezala ematen du mm, ba, altzaiko auzo batetako kapera batean agertzen den margolan bat, eh, margolan hori hamekagerren mendekoa da, tinda, tinda bat da, eta horra agertzen dira personai batzuk, eta emakumeak, gainera, denak emakumeak dira, eta irudi hortan agertzen dira pastoralan erabiltzen diren makila eta gorputzaren posizioak eta guztiak nola agertzen diren marazki hortan, ba pastoralakoak dira, beraz, be askotan esaten dugu, ez, ez dakitzer, zer e, Euskaldunek ditugun gauza asko, bestetatik ez direla, eta guk hartzea baizik ez dugula egin, eta ba honek, kazuen honek, ba errakutsi du, gu ere gai ginela gauzen sortzeko, eta eta ez ginuela beti bestetan hartu beharrik, naiz eh, hartu dugun, eta denek hartzen dugun, eta hori agertzen du ere bai, eh, lehen pastoral idatzia paperezko dokumentoak eta badira, hama zazpigeren mendean agertzen direla idatziak, e, suposatzen da lehenagotik ere jokatuak zirela, mena urdura arte ez zela, ez idazten edo dokumentu idatzirik etzegoela. Mm Bueno, eta maiatzaren lehena ere aipatu behar dugu, bai, maiatza lehenea, ba, biskat suberoaren zat eta zenbaki agiagiak izan dira, beste urtez, bana beste, bereun pertsona biltzen ziren mauleko kaletan, eta aurten bikoiztu da zenbaki hori, lau egun pertsona ibili behitira mauleko kaletan, Atik bi mobilizazioare bat ziren alde batetik eh, esan dezagun Frantzia Estadoko intersindikalakoak eta non ere lab etzen barnean onartuta, naiz berak eskaera beti danik aspaldidanik egin intersindikala hortan txartzeko, baina beti leporatzen zaiona da, betiko berleloa indarkeria gaitzetsi behar dela, e, eh, 2000 ez dakit ze indarkeri edo nonkoa gaitzetsi behar den, baina nahitzen horiekin beti lab bazte usten dute eta ordun labek ere bai bere mobilizazionea egin zuen eta eh, harri lotuak baziren eta segiko militanteak elbe sindikala dela nekazarien eh, sindikata enen eta adara eta gero esker mutura daitzen den eh, militanteak erok ziren aldarikapenak ere ezberdinak ziren bi, bi eta deialdi hoietan bata frantzez sindikaten lena zen gehiago erosmena hala beti sozial zareko aldarrikapen arruntak eran genetzazke, eta aldiz eh, labek eta bestekoek egiten zutena, ba gait, ba hori alde batetik noski langile ikuspuntutik baina baita ere tokian tokiko erabakitzeko ahalmena eta Euskal Herriak itzan ditzan bere tresnak bere geroaren kudeatzeko eta baita ere salatua izan da Eroski enpresaren joka molde bat, Eroski eta enpresa bai supermerkatu horik maulen eh, dira beste eh, enpresa baten bitartez supermerkatu baten jabe eta hor ba badirudi badirela saltzak langileen eta eh, Eroskiko adarroren artean zenta e, Eroskik nolazpait pausu denborak ere kontabilizatu nahi ditu lan ordu bezala eta beraz eh, langileriek eh, ba, ba, hortan bah, arrazoa badituzte, hauzi bidetan daude eta beraz, bueno, ikusiko, ikusiko ze ondorio izango duten eh, bide juridiko hiek. Mhm. Eta amaitzeko esan, tira, ba, eh, atzo ba, debatia izan zela, Sarkozy eta François Hollande, zagin nere frantsesa egokia den. Eh, <laughs> bueno, eta hainbat eh, kontu esan zituen adiez e, eh, Juanzoa Olanen, babera justiziaren presidente izango dela, krisiak, bueno, ba, kolpatu egin duela Frantzia eta privilegiatuak gehiegi babestuak izan diela eta baitare izango dela e, errekuperazioan presidente. Hori adierazi zuen e, François Hollande bai, bo, hori eh, tartean, eh, tartean. Bai, bai, impresione bitxi ematen du eta Frantziako lehen dakaritzako eta kampaina honek, eh, badirudi gehiago marketing kampaina bat dela, eh, bata bestearen eh, ideien atzetik korrika ibiltzen da, egun batean batak esaten barin badu, maionesak urdina izan behar du, ba besteak ere gainetikan eta erraiten du gauza berdina, urdina baina izan behar du, baina tubo plastiko batean, bueno, bezka marketinga egiten du eta ez da, e, inoiz, eh, zehazki agertu ez batak ala besteak zer egingo duen konkretuki e, Frantziako Estadoko biztan duten kezkeri buruz eskunde nazionalako arrazoak ez dira aipatuak Frantziako Estaduan eh, ibiltzen diren eskoletako umene uneko hoita laua gelditzen da eskolako bidetik kanpo eta hamabost hamasei urtetan klaseak lepo daude, ez da aski errakazle, e, proiektu pedagogikoak ere bai e, geroago eta kritikatuak dira eta emaitzak ez direlako onak, e, bera gauza guzti horien inguruan ez dute ez zer erraiten, zerbitzu publikoak ere aspalditikan desagertzen ari dira, eta horien inguruan nola zer zer dirurekin eta holandok nahi ditu berri zara maixuak eskoletan ezari eta postak ere bai e, biztaletatik gertu, zerbitzu publikoak ere bai, osasun arloan ere bai, jentearen urbiltasuna beti aipatua da, eta arrazoak aipatuak dira, baina eh, medikuntza nolakoa izango den horren inguruan, ez da, ez da aipatua. Orduan, e, ba, batzuk, e, eh, holandek adibidez esaten du, garapena lagundu behar dela, eta posten da, Europako bankuak, biskat, eta nun bait, murrizketen ondoan ere, zerbait eh, garapen laguntza ekarri behar dela, ordin hortaz posten da, baina ez da e, eh, hautezkunde ondoko egunak nolakoak izango diren eta zer izanen den faktura, nunbait, ez, ez dute ez batak ez besteak aipatzen. Horren, mamuen, astintzen ebili da Nikola Sarkozy, batez ere, esan ez gorriak etorriko dira, eta esan ez ere bai François Hollande ez du inolako aginteri eksperientziarik eh, goi mailan, diputatua bakarrik izan da, eta ni lehendakaria izan naiz, bost urtez, eta nik ezagutzen ditut eta munduaren eta globalizazioaren arrazoak, eta nik bezalako eksperientzia duen bat beharrezkoa da garai hauetan, eta gero François Hollandek eh, atzean eh, leporatzen dio atzetikan eranez, baina zu bost izan zira agintarian, eta eh, lan gabezia igotu da zure agintaritzapean. <clears throat> Piskat, egiten du eskolako umen solasaldia, bai hori egin duzu, eta esan duzu, baina ez duzu egin, eta ez da baita ez eusten, eta jenten kezkari. Mm Bueno, ba, titika, a ber, igandean eh, nola ateratzen diren e, emaitzak, e, eh, komentu... Naiko argi, eh, naiko ara ere, emaitzak nolakoak izango diren, naiko argia badiru didela, eh, sondeoak kanka sartzen dute askotan, baina noaikoan badirudi, di, ba, Holando pasatuko dela, batez ere, ba, Marino Le Pen eskuin mutureko gure handere horrek, e, bere irizpidea eman duelarik, nori botoa emango zuen, esan du berak, etzuela ez, Sarkoziri eta ez Holandori emanen eta mm. botoa. Txuria emango zuela eta naiz eta Nikola Sarkozi korrika ebili eskuin mutureko tesien atzetikan, ba, badirudi eskuin mutureko e, boto guztiak ez dituela bilduko. Mhm. Eta Nikola Sarkozy pasatzeko, berditu eskoin motoreko boto guztiak, baina baita ere, zentristen boto guztiak. Orduan, bata alikatz, elikatzen bali madu, bestearenak agaltzen ditu. Orduan, eskizofrenia eh, hortan zaila izango zaio, hala ere, gehiengo baten lortzea. Bueno, ba, azte artean gomidatu nahi, dizut, titika, e, una etortzeko, pixkat, e, barorazioa egitera. Ba, mina, mina esker eta urrengo arte. Urrengo arte.